sve sveto. I ovaj koji svaki drugi praznik jeste plamen duhovni koji svi mi možemo da se ogrijemo i da upalimo pitilje našeg uma i našeg srca. I zaista veliki je blagoslov pravoslavna vjera, pravoslavna crkva, veliki blagoslov za sve nas, pravoslavne hrišćane, što u crkvi uvijek ima vatra, uvijek ima vatra, što je crkva neugasivo kandilo, blagodarno obilje. Onaj obilj koji silazi na veliku subotu u gradi Savu, On je samo jedan vidljivi simbol i izraz nečega što mi u crkvi imamo neprestano. To je samo jedno podsjećanje, jedno od mnogih da je crkva zapravo stup ognja, stup Duha Svetoga, Boga i Duha Svetoga, da je svako od ognja svetoga I mi koji smo milošću Božju prizvani i primljeni u tu zajednost. I sami treba da imamo te karakteristike, te osobine. I sami da pamtimo. I sami da budemo obitni. I to možemo. Međutim, vidimo da je realna situacija drugačija. Ista je crkva, braći i sestri, isti plan, iste mogućnosti, ali mi nismo nekako kao naši sveti preci. Nismo kao sveti prorok Ilije i nismo kao naši sveti oci, sveti učitelji. Nekako smo mladi, ugašeni, hladni, I zbog toga ovaj praznik, posebno praznik svetog proroka Ilije, je u neku ruku praznik revolucije, duhovnog pogleda. Ali taj ogen, braći i sestre, nije ogen strastni nije to strastna revolucija, kako često možemo da vidimo, da se projavljaju svijetu. Ima revolucija u svijetu, ali to je strastna revolucija sa kakvom revnošću čovjek krvi griju, sa kakvom revnošću i sa kakvom žrtvom, nekom čudnom žrtvom i sa kakvom nekim čudnim samoodricanjem krvi da pogini, da izgubi dušu. Evo danas imamo mnoštvo primjera, bezbole primjera, jer svijet se zabavio tom revnošću i tim samoubilačkim obilom se kako premožne da svijet hita ka vječnoj pogibli, ka vječnoj muci, zaista sa revnošću, to se mora priznati. A mi smo, braći i sestri, pozvani na drugačiju revnost. To je revnost blagoda, revnost za sticanje blagodati osobina, revnost za sticanje prvovina, Na tu smo revnost pozvani i tu revnost možemo da steknemo u crkvi našoj. Ali, da bi taj ogaj mogli da primimo, da nosimo neophodno, da prepoznamo da je crkva pravoslavna i samo ono, nosilac tog ognja. Sve vagnje što gori goriti paklenjem otrokazne ceste. Samo da crpi gori ogen božanske blagodati. I zaista svaki trud i svako naše podnizavanje, kretanje u crkvi, bez tog uslova, to jest bez svijesti i bez tvrde vjere, vjere koju smo primili, Vjerujte da je crkva Božija, crkva pravoslavna, crkva apostolska nosila je slogu i da samo njoj možemo da verujemo. Znači, prije bilo kako truda podriga moramo u toj vjeri da se utvrdimo, u toj misli. I tek onda možemo da verujemo. A zašto to tako, braći i Jer, ako se ne pravi samo mali bal u našem srcu, Da, da je jedno pravoslavlje prosto neki moj izvor, da sam ja pravoslavan ili pravoslavna zato što mi se u toj crkvi dopada to i to. To nije uslov za vrlo. I takav čovjek ne može da primi glavu. Hlada, mrcvara, vuče se do crkve, vuče se po vjeru vuče se od praznika do praznika, od trpeze do trpeze, kao neko bespovestno živinče. Nema nikakve osobine pravoslavnog hrišćana, nema olijevne, mrcine, da se bukvalno vuče snagom i proticanjem vremena. To je tragedija, braći i sestri. U pravoslavnoj crkvi, u pravoslavnoj vjeri kao tako živjeti. A zašto se to dešava? Upravo iz tog razloga što taj čovjek ili ta sestra nisu povjerovali onako kako treba vjerovati. Potpuno, istinito i do ispovjedništva i do učeništva. Zbog toga nas poziva sveti prorok ili svetac, jer zbog toga mi prazujemo Zbog toga je on i danas ovdje pred nama. Njegov praznik ili njegov spomen uvijek nas poziva na veliko vrlo, na veliko ispovjedništvo. Prije svega ispovjedništvo ispravnim životom, čistim životom, svetim životom, uzvišenim životom. Tako se pravoslavlje ispovjedi. Ne na mitnicima, ne na raznih pavoma i raznim marketinškim akcijama nego život. Evo sveti vasak Ostrožnik. Nije bilo ni radija u njegovom liku, ni televizije, ni odlučenje, ni avion, ni autobus, ni štab, ni dnevni, ni mjesec. Nije bilo ni štamparije, kao što i danas ima. Pa potrudio se, radilo, ispovjerio svojim životom i šta imamo danas. To svi vidimo veliko svjedočanstvo. I slava Bogu da ga imamo baš ovdje, jer na ovim prostorima je mnogo važno da se vjeri ispovijeti. Tamo negdje gdje je mirnije, možeš da je kao da slušuška. Ovdje na ovim prostorima, baš na ovim braći sestri, gdje se mi nalazimo, potrebna je ispovjednička vjera. I na to smo svi mi obavezni, koji smo primili pečat Duha Svetoga da budemo spremni na ispovijed. Ponavljamo to da svojim životom, uzvišenošću misli, želja i osjećanja i na takav način štitimo greške. I takvom čovjeku Bog može da da ovako da ognjem provaču da svjedoči i na jednom širem planu. Ako je posvjedočio i bio jedan mlad, Bog može, ako to bude u skladu sa voljom Božem i njegovim pomislom, da tako čovjeka istakne, da vernuje i da bude ispovjednik radi koristi bližnje, kao što je to bio primjer sa svetim Vasilijem Usloškim i sa svetim Provokom i Lirom. I znaju još nešto, braćo sestre, mnogo važno za naše vrijeme. Danas se mnogo govori o drugom dolasku gospodinu u stvari više od drugom dolazku, u, u stvari dolazku antihrista i o nekom pečaće, nekim žigorom. Nešto je vrlo važno da znamo, jer postoje, postoji neka krvna vernost, pojavila se u našem narodu. Negdje struje neki duhovi koji vernuju ne po Bogu, nego po svojem pametu I počeli su narod da prošle da zbunjuju da je došlo vrijeme, da su pečati spremni, da su ih neki već primili, da se antikrize cari, da se rodio, da se nije rodio, da ima uliko, uliko godina. Prošle narod, zbunjuju narod. I zbog toga nešto je mnogo važno da znamo. Znači su posvetljeni dana, kad antikrist zaista bude po dopuštenju Božem za carstvo. Da nećemo mi sada na gađamo i ja tebi ili meni da pričaš, je li ili nije, ili da nam to govore neki drugi. Ne, neće Gospod crkvi da ostavlja, nego će posvat upravo njega, koga na nas poslavljamo svetog proroka ili on će da dođe, braći i sestri. I na njemu svojstvo, našu, da posvjedoči koji istiniti Bog ide da iz obliči lažnog dologa. Tako da, nemojmo da prihvatimo, nemojmo da se plašimo, nemojmo se spunjujemo. Kad dođe vrijeme, poslaće Gospod proroka svoga radi svojih, radi svojih kolaca, da ih upozori, da ih zagrije svoj Bog, jer to nam je na nas, najviše potrebno, braći i sestre. U redu, sve znam, sve smo učili, ali to ne prenosi plavu, jer nema revnosti, onako nekako je iz glava, a ono što je iz glave, a bez srca, uvijek je glava, ne može da oživi, ne može da te se Kad dođe prolog Ilija, onako boli, a ovog puta je više nego što je bilo. Tada će to da bude jedna injekcija terevnost za sve one koji u tom teškom vremenu budu živjeli. Velika injekcija vrednosti i snage za iskorišće. Zbog toga djelujemo i nadajmo se to. Da nemojmo da se zbunjujemo i nemojmo da danas zbunjujemo. I ovaj praznik poziva na to, obnava to sjećanje, to drevno crkveno predanje, da se sveti prokiri doći, pred drugi dolaze gospodin da mu pripremi put, da mu pripremi narod ovog puta, ne za dolaze kao onda u Vitlemu, nego za strašni drugi dolazak i za strašni sud. Neka i ovaj praznik i ovaj dan bude također jedna injekcija revnosti, jedan podsjecaj na revnost, na ozbiljnije revnost, dublje revnost, i na hrabrost i odvažnost da se ne poklonimo i da se ne klanjamo lažnim bogovima i idolima koji danas ima bezbog. Množno da živimo u idolu pokloničkom vremenu, braći i sestri. U idolu pokloničkom vremenu. I zbog toga nije važno danas ispovijedati Bogu što reče otac Nikodin, koji neki dan je došao ovde da održi predavanje u ikonama došao je nedavno sa da Svete Gore, ima jednu drugu perspektivu, pa čim je došao manastir, kaže Ratio, nije lako ispovjedati Boga, jer samo malo manje totalni pakar, na da to doživio kako piše i kao monah i kao svešten služitelj, doživio pakar, nije lako, braći i sestre, nam, vama, nam, svima, nam, gledajte se isti to Bogu ali nemamo izbora. On je jedini istinti Bog, jedini spasitelj. Sve ostalo su lažni bogovi, sve ostalo su demoni. A evo Bogdirijevo crkve koja nas odri i ovim praznikom i svakim drugim praznikom. Eto i Boga u njoj svetim tajnom, svetim pričešću. Imamo stanje, imamo sile u crkvi da od ovih nasrtajima i da odolimo tim iskušenjima, da se poklonimo lažnim Bogu. Klanjamo se Bogu crkvi, poštujemo svece Božje, poštujemo i svete proroke, svete ravnitelje jedinog istinitog Boga. I poštujući njih i klanjajući se jedinom istinitom Bogu, primit ćemo i silu da odolimo iskušenjima i vremena i duhu vremena i da odolivajući dočekamo i strašni dan gospodnje, da dočekamo i strašni sud i da dobar odgovor davanje i davši ga da uđemo u vječno čarstvo nebesko gdje će biti samo jedan Bog u trojici vječno slavno. Otac, Sin, Sveti Duh, pomeni kaj se